פרק י' גפן בוקק ישראל, פרי ישווה לו, קרוב לפריו הרבה למזבחות, כטוב לארצו היטיבו מצבות. חלק ליבם עתה יאשמו, הוא יערוף מזבחותם, ישודד מצבותם. כי עתה יאמרו, אין מלך לנו, כי לא יראנו את אדוני, והמלך מה יעשה לנו? דיברו דברים עלות שווא, כרות ברית, ופרח כראש משפט על תלמי שדי. לעגלות בית אבן יגורו שכן שומרון, כי אבל עליו עמו וכמריו עליו יגילו, על כבודו כי גלה ממנו. גם אותו לאשור יובל, מנחה למלך ירב. בושנה אפרים ייקח ויבוש ישראל מעצתו. נדמה שומרון מלכה כקצף על פני מים. ונשמדו במות אבן חטאת ישראל. קוץ ודרדר יעלה על מזבחותם ואמרו להרים כסונו, ולגבעות נפלו עלינו. מימי הגבעה חטאת ישראל, שם עמדו, לא תשיגם בגבעה מלחמה על בני עלווה. באבתי ואסורם, ואוספו עליהם עמים, באוסרם לשתי עונותם. ואפרים עגלה מלומדה, אוהבתי לדוש. ואני עברתי על טוב צווארה, ארכיב אפרים, יחרוש יהודה, יסדד לו יעקב. זרעו לכם לצדקה, קצרו לפי חסד, נירו לכם ניר, ועת לדרוש את אדוני, עד יבוא ויורה צדק לכם. חרשתם רשע, עוולה תקצרתם, אכלתם פרי חעש, כי בטחת בדרכך ברוב גיבוריך. וקם שעון בעמך, וכל מבצריך יושד כשוט שלמן בית ארבל ביום מלחמה. אם על בנים רוטשה. ככה עשה לכם בית אל מפני רעת רעתכם, בשחר נדמו נדמה מלך ישראל.